Տեղական ժամանակով ժամը 15-ն է։ Հանրայինի ուղիղ եթերում լրատվության ժամ է։ Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Կայացել է ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը։ Ընդհանրացվել են գյուղ ոլորտի զարգացման նպատակով արված հետազոտության արդյունքները։ Արայք Հարությունյանն Արցախի խնդրի կարգավորման գործում Մինսկի խմբի ձևաչափը լավագույնն է համարում հուրսերեկույթ նվիրված Արցախ Հովսեփյանի հիշատակին։ Հանրապետությունում շարունակվում են թումանյանական տարվա միջոցառումները։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Մարտի 17-ից 23-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գոտում հակառակորդը խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը շուրջ 180 անգամ։ Տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայկական դիրքերի ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 1900 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիակատար վերահսկողություն են պահպանում առաջնային գծի բոլոր ուղություներում, շարունակելով իրականացնել արդյունավետ մարտական հերթապահություն։ Մարտի 22-ին գումարվել է ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը։ Օրակարգը հաստատելուց հետո նիստի անդամները լսել եւ քննարկել են արդարադատության նախարար Արարատ Դանիելյանի ներկայացրած մի շարք օրենքների նախագծեր։ Հանձնաշողովը դրական դիրքորոշում է արտահայտել ներկայացված բոլոր նախագծերի վերաբերյալ։ Հաջորդիվ պատգամավորները քննարկել են նախագահի աշխատակազմի կառավարության գործերի կառավարչության պետ աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ Արայիկ Լազարյանի առաջարկած օրենքների նախագծերը, որոնք նույնպես պետական իրավական հանձնաժողովի դրական եզրակացությանն են նշանակել։ Պատգամավոր Գագիկ Բաղունցի առաջարկած օրենքների նախագծերի փաթեթի քննարկումից հետո հանձնաժողովը որոշել է վերջնական դիրքորոշումը վերապահել ազգային ժողովի հերթական նիստին Պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանն այսօր աշխատանքային խորհրդակցություն է անցկացրել նվիրված գոտակային կենսաթոշակային համակարգի ներդերմանը։ Նա համառոտ ներկայացրել է այն պայմանները, միտումներն ու նախադրյալները, որոնց արդյունքում սերունդների համերաշխության ներկայիս կենսաթոշակային համակարգը երկարաժամկետ տեսանելի հերանեկարում այլևս չի կարող ապահովել բնակչության սոցիալական ապահովության պահանջմունքը եւ արժանապատիվ ծերությունը։ Պետնախարարը վկայակոչել է ներկայումս պետական բյուջեի այն մասը, որ հատկացվում է բնակչության կենսաթոշակային ապահովմանը 12%, նշելով, որ ժողովրդագրական ներկայիս միտումների պայմաններում այդ թիվը չի կարող շարունակապես մեծանալ եւ կենսաթոշակային համակարգի ներդրումը այլընտրանք չունի։ Երեք տեղի ունեցել Ասկերանի շրջանի Աստղաշեն համայնքի հողային հաշվեկշռում գտնվող 132 հեկտար տարածքի գյուղատնտեսական բնութագիրը եւ գեոդեզիական հանույթը թեմայով հետազոտության արդյունքների շնորհանդեսը։ Միջոցառմանը ներկապետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանն ասել է, որ հետազոտությունն իրականացվել է գյուղատնտեսության նախարարության պատվերով Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի կողմից։ Այն դրական արդյունքների դեպքում կտարածվի հանրապետության ամբողջ տարածքում՝ գյուղատնտեսական զարգացման ներուժի ճիշտ գնահատման եւ զարգացման ուղղությունների նախանշման նպատակով, նշել է Գրիգորի Մարտիրոսյանը։ Գյուղատնտեսության նախարար Ժիրայր Միրզոյանն ասել է, որ հետազոտությունն իր կարևորությամբ եւ ցավալներով հավակնում է լինել ամենամեծը գյուղատնտեսության ոլորտում։ Ներկայացնելով կատարված հետազոտությունը, թեմայի ղեկավար գյուղատնտեսական գիտությունների տեխնացու դոցենտ Սարիբեկ Գալստյանն ասել է, որ ուսումնասիրության արդյունքները ցույց են տվել, որ ուսումնասիրվող տարածքը ունեցել է ալիքավոր հարթ ռելիեֆ։ Կնպաստոր է հատկապես հացաբույսերի մշակման համար, բայց անպայման ցանկաշրջանությունների կիրառմամբ, որտեղ նշված տարածքում սննդատարերը գտնվում են մինիմումում, հատկապես ֆոսֆորը եւ ազոտը։ Եթե անասունները ապահովված են բարձրորակորունգանի խոտով, խտացած կերերով, սենաժով եւ արմատապետոններով, Կովկասյան գորշի կատնատյունները գոնե բարձրանալ մինչեւ 1800-2000 լիտր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Արցախի արտգործնախարարությունը ողջունում է Կանադայում Արցախի հետ խորհրդարանական բարեկամության խմբի ստեղծումը։ Արտգործնախարարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության մեկնաբանության մեջ ասվում է. Ողջունում ենք մարտի 19-ին Կանադայում Արցախի հետ խորհրդարանական բարեկամության խմբի ստեղծումը։ Խորհրդարանական դիվանագիտությունը Արցախի միջազգային համագործակցության ընդլայնման կարևոր ձևաչափերից մեկն է։ Կանադացի խորհրդարանականների այս քայլը եւս մեկ անգամ վկայում է Արցախի եւ նրա ժողովրդի նկատմամբ մեկուսացման քաղաքականության անթույլատրելիության ու անընդունելիության մասին։ Համոզված ենք, որ բարեկամության խմբի ձևավորումը կնպաստի երկու երկրների ժողովուրդների միջև բարեկամական կապերի ընդլայնմանը, ինչպես նաև ներդրում կունենա տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության ամրապնդման գործում, ազատության, ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների նկատմամբ հարգանքի համընդհանուր արժեքների խթանման միջոցով։ Մեր երախտագիտությունն ենք հայտնում Հուիդա Հայդատի Կանադայի հանձնախմբին բարեկամության խմբի ձևավորման գործում աջակցություն ցուցաբերելու համար, ասված է արտգործնախարարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության մեկնաբանության մեջ։ մեջ. Մարտի 20-ից 22-ը Արցախի գյուղատնտեսության նախարարության հրավերով Արցախում էր գտնվում Հայաստանի գյուղատնտեսության նախարարության գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամի Սյունիքի մարզի խորհրդատու այգեգործ գիտնական Գևորգ Մարկարյանը։ Գյուղատնտեսության նախարարի տեղակալ Վիլեն Ավետիսյանի ուղեկցությամբ Գևորգ Մարկարյանն այցելել է Մարտունի, Մարտակերտ ու Ասկերան շրջկենտրոններ եւ շրջաների այգեգործների հետ անցկացրել սեմինար պարապմունքներ, նվիրված այգեգործությանն ու տարբեր պտղատեսակների մշակությանը։ Մանրակրկիտ անդրադարձը կատարվել տնկիների արտադրության, այգիների հիմնադրման, տնկիների արմատային համակարգի սնուցման, պարարտացման, ոռոգման, ցրտադիմացկունության, էտի եւ ձևավորման խնդիրներին։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպարչիկին։ Զրուցակիցները քննարկել են Ղարաբաղյան հակամարտության ղեկավարման բանակցային գործընթացին առնչվող հարցեր։ Կողմերը կարևորել են փոխվստահության եւ խաղաղ գործընթացի համար անհրաժեշտ մտնոլորտի ձևավորման ուղղված քայլերի իրականացումը։ Ազատ հայրենի կուսակցության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի կարգավորման հարցում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափը փոխելու անհրաժեշտություն չի տեսնում։ Նա նման կարծիք է հայտնել Երևանի պետական համասարանում ուսանողների հետ հանդիպումից հետո լրագրողների հետ զրույցում, անդրադառնալով տեսակետներին, թե խնդրի կարգավորման հարցում պետք է մանդատ տալ Ռուսաստանին։ Մենք այսօրվա դրությամբ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափն ընդունում ենք, թեև այս ձևաչափով դեռ լուծում չի տրվել, բայց այսօրվա դրությամբ դա լավագույնն է։ Մանդատի փոփոխության կարիք չենք տեսնում, ասել է Արայի Խարությունյանը։ Նա նշել է, որ Ռուսաստանը կարևորագույն եւ գլխավոր գործընկեր է, բայց դա չի նշանակում, որ մանդատի փոփոխություն պետք է լինի։ Հուշսերեկույթ նվիրված 20-ամյա կրծեր սերժանտ Արցախ Հովսեփյանի հիշատակին հերրախոսակապով հաղորդում է Քաշաթաղի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Արցախ Հովսեփյանը Քաշաթաղի շրջանի Տիգրանավան գյուղից է։ Ավարտել է գյուղի Պետրոս Ղևոնդյան անվան միջնակարգը եւ 2017-ին զորակոչվել հայոց բանակ։ Մարտի 22-ին նրա անունով կոչվել պատանեկության տարիներին բանակում արձակորդ եկած ժամանակ Այս ամենը ներկայացրեցին դպրոցականները հուզմունքով շատերի աչքերին արցունք, սիրով ու ջերմությամբ։ Մոտ 1 ժամ տևեց աշակերտների ելույթը, որը ձոներ Արցախին ու բոլոր նահատակ զինվորներին։ Հանդեսի վերջում փոքրիկ աղջնակը ներս բերեց խաղաղության ջերմակ աղավնին եւ աշակերտները մաղթեցին խաղաղությունը տիրի ողջ աշխարհում։ Եղան նաեւ ելույթներ ներկաների կողմից։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ադրբեջանի իրավազորության ներքո հայտնված եւ հետագայում 20 տարվա ազատազրկման դատապարտված Հայաստանի քաղաքացի Կարեն Ղազարյանի հայրը Արմեն Ղազարյանը այցելել է մարտի 16-ին Հայաստանի պետական սահմանը խախտած Ադրբեջանի հանրապետության քաղաքացի Էլվին Իբրահիմովին։ Ադրբեջանցի համանախախտի հետ զրույցում Արմեն Ղազարյանը հետաքրքրվել է նրա առողջական եւ բարոյահոգեբանական վիճակով։ Էլվին Իբրահիմովը Կարեն Ղազարյանի հորը պատմել է իր պահպանման վայրի պայմանների, իրեն տրամադրված պատշաճ բուժօգնության մասին, տեղեկացնելով, որ հայ բժիշկները հոգատար վերաբերմունք են ցուցաբերել իր նկատմամբ։ Զրույցի ընթացքում Կարեն Ղազարյանի հայրը Էլվին Իբրահիմովին պատմել է Կարենի պատմությունը, ով նույն կերպ 1 տարի առաջ մոլորվել եւ հայտնվել էր Ադրբեջանի իրավազորության ներքո, սակայն ադրբեջանական իշխանությունների կողմից անարթարացիորեն դատապարտվել է ազատազրկման շինծու մեղադրանքների հիման վրա։ Թումանյանական տարվա միջոցառումները շարունակվում են։ Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության նախաձեռնությամբ Ստեփանակերտի դիպրոցականների միջև կազմակերպվել է նկարչական մրցույթ Հովանես Թումանյանի հեքիաթների սյուժեների հիման վրա։ Մրցույթի արդյունքներն ամփոփվել են 3 Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Դպրոցականները մրցույթին բավականին ակտիվ մասնակցություն են ցուցաբերել։ Նկարների ընդունման հանձնաժողով է ներկայացվել ընդհանուր առմամբ 200 աշխատանք, որոնցից ցուցադրության է արժանացել 120-ը։ Նշեմ, որ մրցութային հանձնաժողովը կազմված էր արհեստավարժ արվեստագետներից, իսկ հանձնաժողովի նախագահն անվանի նկարիչ ու քանդակագործ Յուրի Հովանիսյանն էր։ Դիմելով երեխաներին նա մասնավորապես ասաց. Միշտ երեխաները նկարներ ընտրելուց կարևոր նկարները շատ են, իսկ մրցանակները շատ քիչ, բայց դժվարություններ մենք ապրեցինք церковь, включая կարողացաք ինչ-որ ելքը գտնել, թե ինչպես կարելի է խրախուսել երեխաներ աշխատանքներով։ Ես գլխից ասեմ, որ սիրելի երեխաներ, աշխատանքները բոլորը դեռ հիանալի է։ Մրցութային հանձնաժողովը նախապատվությունը տվել է ինքնուրույն կատարված աշխատանքներին։ Իհարկե, այն առիթ է վաղ հասակում նկարչական հակումներ ունեցող երեխաներին բացահայտելու համար։ Յուրի Հովանիսյանի խոսքով կան երեխաներ, որոնց հետ ճիշտ աշխատելու դեպքում կարելի է մեծ հաջողության հասնել։ Փոքրիկ տաղանդների բացահայտումը մրցույթի հետապնդած նպատակներից մեկ մեկն է միայն մեծ զրույցում ասաց Յուրի Հովանիսյանը։ Ցուցահանդեսը մի քանի շերտեր ունի, այդ շերտերն են շատ կարևոր։ Մատաղսերնդի դասիրակության, հայեցի դասիրակության խնդիրը հետապնդում։ Մեծն լորեցու ստեղծագործները ռոպագանդան պատակները հետապնդում ու նաև քանի որ 50-ամյակը նոր է լրացել մեծ լորեցու, Խավոր պատշաճի հարգանքի турք մատուցել է։ Մրցութային հանձնաժողովն ու Արցախի ժողովրդավարական կուսակցությունը որոշել են ապարգևատրել ոչ միայն առաջին 3 տեղերը զբաղ զբաղեցրած նկարների հեղինակներին, այլև սահմանել խրախուսական նվերներ 10 մասնակցի համար։ Մրցանակային տեղերն էլ երկուական էին՝ երկու առաջին, երկու երկրորդ եւ երրորդ։ Առաջին տեղերից մեկը զբաղեցրած երկրորդ դասարանցի Մանե Սարգսյանը ոչ միայն նկարելու շնոր ունի, այլև հաճելի զրուցակից է։ Ինչ ես նկարել ման։ Անհաղթ ակլորը։ Բայց ինչու ես հենց անհաղթ ակլորը նկարել։ Դե որովհետև դա շատ հեշտ էր նկարել։ Սպասում էիր, որ կարող առաջին տեղ գրավես։ Ոչ, գիտեի թե վերջին տեղն եմ գրավել, բայց առաջին տեղն եմ գրավել։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ինչպես հայտնել են Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից, Հայաստանի տարածքում կան փակ եւ դժվարանցաների ավտոճանապարհներ։ Վարդենյաց Լեռնանցքը փակ է միայն բեռնատարների համար։ Սոտ Քարվաճար ավտոճանապարհը դժվարանցանելի է միայն բեռնատարների համար։ Գորիս քաղաքում ձյուն է տեղում։ Վարորդներին խորհուրդ է տրվում երթևեկել բացառապես զմերային անպատողերով։ Վրաստանի տարածաշրջանային զարգացման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Սմինդալ Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար։ Համաշխարհային օթերևութաբանական կազմակերպության նախաձեռնությամբ ՄԱԿ-ի հովանու ներքո ամեն տարի այս օրը նշվում է օթերևութաբանության համաշխարհային օր։ Տոնի Կարխախոսն է դարձել եղանակը, կլիման եւ ջուրը տեղեկատվական դարաշրջանում։ Տոնը նշվում է 1961 թվականից։ Համաշխարհային օթերևութաբանական կազմակերպությունը զբաղվում է եղանակի, կլիմայի եւ ջրի խնդիրներով, իսկ երկրները, որոնք անդամագրվել են կազմակերպությանը արդեն երկար տարիներ, հաջողությամբ համագործակցում են փոխանակելով մթնոլորտից, համակից, ովերի, օվկիանոսների, գետերի վիճակի մասին օպերատիվ տվյալները, որոնց հիմա այն վրա էլ կազմվում են եղանակի տեսությունները եւ վտանգավոր հիդրոօթերևութաբանական երևույթների մասին նախազգուշացումները։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է անպամած առանց ստեղումների եղանակ վարկյանում 3-ից 8, հետագա ուժգնացմամբ մինչև 18-ից 20 մետր արագությամբ հյուսիս-արևմտյան քամի։ Ուտի ջերմաստիճանը գիշերը 3-ից 7, ցերեկը 8-ից 12 աստիճան։ Տակություն։